بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Müslüman kardeşlerim hala Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh hikayesindeyiz. Bu hikayeler masal olarak anlatılmıyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de çok hikayeleri bize anlattı. Peygamberlerin hikayelerin selamullahi aleyhim ecmain Nuh aleyhisselam kavmiyle nasıl yaşadılar o, o olayları Allah Azze ve Celle bize anlattı. İbrahim aleyhisselam, Musa, İsa, Yusuf aleyhisselam bir süre başından sonuna kadar onun hakkında şu sure. Kehf suresinde bir sürü hikayeler içinde vardır. Yasin suresinde başkaları da vardır. Bu hikayelerin maksadı nedir? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim daha üstü yoktur. Kur'an-ı Kerim'in her kelimesinden bir hikmet bulunuyor. Ne kadar insan ondan öğrenirse daha, daha çok öğrenebilir. O zaman bu hikayeler neden Kur'an-ı Kerim'de geçiyor? Bu hikayelerden insan çok ibretler alıyor hem de Allah'ın sünnetini bu dünyada öğreniyordur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ve sahabe kiramın hayatını, hayatlarını bütün alimler talebelerine öğretiyorlar eski zamanda büyük alimlerin talebeleri en ufak talebelerine bunun, bunlar da başlıyorlar. Sebep bunlar onlara örnek olsun. Çocuklara örnek olsun. İnsan büyüdü mü bu salih insanların hayatından bir sürü dersler alır. Onlar gibi yaşayabilir. Biz Ömer bin Hattab'ın hakkında bir şey duyunca unutmamamız lazım. Umar ibn Hattab bir insan cahiliyette putlara secde ediyordu. Yani Umar ibn Hattab aslında normal bir insandı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuluna girdikten sonra öyle büyük bir zat çıktı. Diploması kıyamet gününde inşallah El Firdevs-i A'la'ya onu sokar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cennete müjdeledi. Cennete gireceğine haber verdi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci adam bu ümmette. Hayatı bambaşka geçti. İslam'a girdikten sonra. Geçen dersimizde onun hayatını anlattık küçüklüğünden beri sevdikleri neydi? İslam'a 5 sene gecikti girmedi İslam. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e bi'set ettikten sonra bu İslam tebliğ etmesine teklif ettikten sonra Allah Azze ve Celle 5 sene gecikti ondan sonra Müslüman oldu. Nasıl İslam'a girdiğini duyduk. Nasıl yaşadı Müslüman olduktan sonra ondan sonra hicreti nasıl tek başında hicret etti. O Umar bin el Khattab. Onun tevhid makamı kalbinde öğrendik. Halife olduktan sonra bir sürü duruşları bize dersti. Cahiliyette putlara ibadet ediyordular. Putlar neydi onların putları? Taştan. Hacer-ül Esved'e geldiğinde onu öpmeye bu bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'i öptü. Onun öpmeye geldiğinde öpmeden önce birkaç kelime söyledi. Bu ümmete bir derstir. Herkes bilsin. Tevhid kelimesi ne demek? Ona dedi ki اَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ Sen bir taş olduğunu biliyorum. Ne senden bir menfaat gelir ne bir zarar gelir. ولكني لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü gördüğüm için seni öpüyorum. Peki neden bunu söyledi? Bunu herkes biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ümmetine bir ders verdi. Bir tek onun yanındaki duyanlara değildir. Herkes bu zamana kadar bunu duyuyor. Menfaat bir tek Allah'tan gelir. Zarar bir tek Allah onu takdir edebilir. İnsan günahları sebep olabilir ya da başka bir şey olabilir. Şeceretur Rudvan Bu bir ağaç, mübarek bir ağaç. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun altında beyat ettiler. Hatta Allah azze ve celle onu Kur'an-ı Kerim'de zikretti. Bu ağacın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçti. Hikayesi Kur'an-ı Kerim'de geçti. O kadar mübarek bir ağaçtı. Allah azze ve celle dedi ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ayetin sonuna kadar. Şu ağacın altında iman edenler Peygamber Efendimiz'e beyat ettiklerini Allah tabi azze ve celle görüyor. Onlardan razı oldu. Ömer ibn Hattab halifedeyken hilafetin esnasında haciler Mekke'ye giderken şu ağaçtan geçiyordular, geliyordular ondan bereket istiyordular. Onun altında oturuyorlar, böyle okşuyorlar. Bu mübarek bir ağaç. Bunu Ömer bin Hattab duyunca geldi, ağacı kesti, kestirdi. Birkaç sahabi gönderdi oraya, dedi ağacı kesin. Aslında bir ağaç böyle kesilince insan çok üzülüyor. Yani onun görmesini istiyor. Böyle düşünecek. Resulullah Aleyhisselam bunun altında oturuyordu. Sahabe-i kiram oturuyordular. El-İmam Malik radıyallahu anh Medine'ye gittiğinde hep oradaki insanları soruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden geçti? Nereden gidip geliyordu? Hangi yoldan, hangi sokaktan? Ona söyleyince aynı sokaktan yürüyor, böyle bakıyor, düşünüyor. Benim gördüklerimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede oturdu? Falan yerde oturdu. Gidiyor aynı yerde oturuyor. Bakıyor sağa sola böyle. Düşünüyor. Benim gördüklerimi böyle. Bu manzara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturup onu görüyordu. Bu onun sevgisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevgi imanımızdan. İman mükemmel olmaz sevgimiz mükemmel olmadan önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevgimiz o bir ölçüdür imanımıza. Yine Ömer ibn Hattab şu ağacı kesti. Neden? Çünkü tevhid kelimesi ibadetimiz bir tek Allah'a olması bu birinci şey bizim dinimizde. İlk amel o. Birisi gerçekten Resulullah Aleyhisselam'ı seviyorsa ibadetleri bir tek Allah Azze ve Celle olur. Neden? Çünkü insan bir insanı severse ona itaat eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi şirkten çok korkuttu. Çok hadisler söyledi. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler Allah Azze ve Celle indirdi. Ömer İbnül Khattab biliyor bu ilk amel ve en önemli amel budur. Onun için şu ağacı kesti millet, milleti saptırmasın diye. Ömer İbnül Hattab'ın hikayesini, hayatını okuyunca, onu duyunca dediğim gibi bir masal değildir. Onun adaletini duyunca biz de adil olmaya çalışmamız lazım. O adalet bir tek insan sultan olunca değildir. İnsan bir evde yaşıyorsa, çocukların aralarında, komşuların aralarında, şirketin de insanların aralarında her yerde insanlarla, parayla çalışınca verdi aldı bilmem ne şu adalete ihtiyacımız vardır. Ömer bin Hattab'ın hakkında insan okumak isterse ya da onun hayatından öğrenmek isterse ne, konuş ne konuşacağını şaşırır. Ne söyleyecek onun hakkında? Yani ibadetinin hakkında konuşacaksa yoksa ilminin hakkında, ferasetinin hakkında Allah'tan korkusunun hakkında, onun cihadının hakkında hepsi mükemmel. Bir konuda insan konuşmaya başlarsa kitaplar yazabilir bu konuda. Yoksa hepsinden önce onun adaletinin hakkında. O Ömer bin Hattab'dır. Onun izzeti, şiddeti, gücü Müslümanların aralarında zilletti. Müslümanlar yanlarında çok alçak gönüllüydü. O halife emir-ül müminin olduğu zaman uşakların yanına gidiyordu, kölelerin yanına gidiyordu, onlarla beraber oturup yiyordu. Hatta ondan daha güzelidir. Yemeğe elini uzatmıyor, uşaklar ve köleler elini uzatmadan önce. Onlar ellerini uzatıyorlar, yemeğe başlıyorlar. Ondan sonra emirul müminin elini uzatıyor, yemeye başlıyor. Umar bin Khattab, sahabe kiram diyorlar. Onun hakkında diyordular. Biz izzeti Umar bin Khattab İslam'a girdikten sonra gir gördük. Umar bin Khattab Müslüman olduktan sonra ilk günden ilk günden dedi ya Resulallah evelesne alel biz hak yolunda değil miyiz? Resulullah sellem evet dedi. Dedi eveleysuhu alel batıl. Onlar batıl yolunda değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet Resulullah sellem dedi. Dedi felime nu'tid deniyete fi dinina. O zaman neden böyle zelil kalıyoruz bizim dinimizde? Hemen Resulullah sellem diyor haydi çıkalım. La ilahe illallah onlara duyuralım. Ondan sonra Resulullah sellem çıktı. Ömer bin Hattab ve amcası Hamze birisi sağında birisi solunda milletin önünde böyle açıkça gittiler, yürüdüler ve kalan sahabeler arkasında gidiyordular. Kureyş, Umar bin Hattab'ı görünce hiç kimse yaklaşamadı onlara. Bütün sahabe kiram gizli gizli kaçarak Mekke'den çıktılar, hicret ettiler Medine'ye. Umar bin Hattab Kabe'nin yanına geldi. Diyor kimse ölmek istiyorsa gelsin. Bu dağın arkasında beni görsün. Ben Medine'ye gidiyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu ayeti yaşadı. Allahu Azze ve Celle diyor فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Bu ayet iman edenlere Resulullah Aleyhisselam'a ittiba etmezse dinden yüzünü çevirirse Allah ne diyor? Allah sizi değiştirebilir. Bir kavm getirebilir. İlk sıfatı Allah onları seviyor. Yuhibbuhum Allah onları seviyor. Ve yuhibbuna onlar da Allah'ı severler. Ama iman edenlerle nasıl? İman edenlerin arasında alçak gönüllü. Kafirlerin yanında izzetlidir. Yujahidun fi sabilillah. Allah için cihada gidiyorlar. Ve la yahafun fillahi ve la yahafun lawmete Milletten kimse dilini uzatırsa bunların hakkında korkmuyorlar, üzülmüyorlar. Devamlı Allah'ın sünneti bu dünyada. Kafirler, münafıklar, fasıklar dilini uzatıyorlar Müslümanlara. Bir kadın örtülüyse onun örtüsünün hakkında konuşurlar. Hatta gazetelerde konuşurlar, televizyonlarda konuşurlar, okullarda konuşurlar, dalga geçerler. Bir oğlan sakallıysa onu saldırıyorlar. Namaza durursa konuşurlar. Bir hata çıkarsa ondan o büyütürler. Milletten yüz hata çıkarsa normal insanlardan hiç kimse görmüyor. Herkes yüzünü çevirir. Bu vardır. Ama iman eden bu sözlerden korkmuyor. Ve la yahafuna levmete laim. Önemli değil bu sözler geçsin. Allah böyle istedi. Allah bunu takdir etti. Bu iman edenlere bir imtihandır. İman eden başına ne gelirse ilk önce aklına gelir. Bu semalar ve dünyalar hepsi Allah'ın elindedir. Allah isterse hepsini değiştirir. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah isterse bütün insanlara hidayet ederdi. Hidayeti verirdi Bir kafir bulunmazdı bu dünyada. Ama bu Allah'ın hikmetinden. Bu bir imtihan. Kafirlere, Müslümanlara, zenginlere, fakirlere herkes bir imtihanın içindedir. Umar ibn Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında diyor لو كان في هذه الأمة محدث lekâne Umar. Bu ümmette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinde birisine vahiy gelecekse Ömer'e gelirdi. Evet. Kur'an-ı Kerim Ömer ibn Hattab'a çok yerlerde muvaffakat etti. Çok yerlere yerlerde Ömer'in sözünün e, sözüne emretti. Ömer ibn Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ya Resulallah لو أمرت الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم من مقام أبيك مصلى Kabe'nin yanında bir taş vardı. İbrahim aleyhisselam Kabe'nin inşaatı yaptığı zaman şu taşın üstüne çıkıyordu, taşları koyuyordu. Onun oğlu İsmail yardım ediyor, yerden eline veriyor. Şu taş duruyordu. Bugüne kadar taş vardır. Ömer bu Hattab geldi Resulullah Aleyhisselam'e diyor, millete amretseydin bu taşın arkasında namaz kılsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmedi. Çünkü bu bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden bu şeriatı vermiyor. Allah ne emrettiyse tebliğ ediyor. Bir ayet indi. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Allah Azze ve Celle bir Kur'an-ı Kerim indirdi. İman edenlere emir veriyor. Makam İbrahim'in aleyhisselam arkasında namaz kılın. Bu birincisi. İkincisi İçkinin hakkında Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdiği zaman فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا İçkide çok büyük bir günah ama bir fayda vardır. Ama unutmayın günahın faydasından daha büyüktür. Ayet indiği zaman Umar bin Hattab bu ayeti herkes gibi almadı. Düşündü yani ne yapalım? Bir günah var bir faydası var. Yani dedi Ya Rab Allahümme enzil aleyna fil khamri beyanen şafiya. Dua etti Ya Rab ab açık bir bilgi içkinin hakkında bize indir. Allah Azze ve Celle ikinci ayeti indirdi. La teqrabu salata ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Tekrar aynı duayı dua etti. Umar ibn Khattab. Allahümme enzil aleyna fil khamri beyanen şafiya. Ya Rabbi ab açık bir ayet indir, bize bir bilgi gönder içkinin hakkında. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. İnnemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ricisun min ameli şeytani fectenibuh. İçkiyi Allah saydı, kumarı falan falan falan hepsinden uzaklaşın. Bunlar hepsi şeytandan, şeytandır. Şeytandandır. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ya Resulallah nisauke yedhulu, yedhulu aleyhinnel barru vel facir fehella emartehunne bil hicab Ya Resulallah senin eşlerin, eşlerinin yanına takvalı adamlar geliyorlar, soruyorlar, konuşuyorlar. Bu pis adamlar da gelirler. Kötü bakışları oluyor senin eşlerine. Onlara bir emir ver. Örtünsünler gelenlerden. Subhanallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine kıskanıyordu. Hangi sevgi bu? Hem de hangi şeref de yaşıyordu? Geçen sohbetimizde hatırlıyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şey söyledik. Rüyasında gördü cennete girdiğini gezerken bir kız gördü serayın önünde elini yıkıyor falan suyun önünde. Seraya girdi seraya bakıyor sordu bu seray kimin? Ona dediler Ömer bin Hattab'ın serayı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi sellem'in rüyasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatırken dedi ki hemen aklıma geldi Ömer bin Hattab'ın kıskanması. Yüzümü çevirdim seraydan çıktım. Ömer bin Hattab budur. Onun hikayesini anlatırken dediğimiz gibi bu bir masal değildir. Bu şeref Müslümanlar da ibadettir. Herkes kendi hayatına kontrol etsin. Nasıl yaşıyoruz? Eşlerimiz nasıl? Kızlarımız nasıl? Kız kardeşlerimiz nasıl? Kim onlarla görüşüyor? Kim onlarla muhabbet ediyor? Ne oluyor? Nereler, nerelere gidiyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Adam bir yerde yaşıyor. Onun mahremleri diyeyim. Karıları, kızları, kız kardeşleri nerede nasıl yaşıyorlar bilmiyoruz. Ömer İbnül Hattab Resulullah Aleyhisselam diyor cennetteyken onun serayına girince duydu bu Ömer İbnül Hattab'ın serayı hemen döndü. Ömer İbnül Hattab çok kıskanıyor. Resulullah Aleyhisselam onun üzmesini istemiyor. Dünyada Ömer İbnül Hattab Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor diyor eşlerine bir emir ver örtüns örtünsünler. Herkes giriyor yanlarına herkes onları görüyor. O zaman da örtü ayetleri daha inmedi. Onlar daha farz olmadı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ya eyyuhan nebiyyü kul li ezvacika ve benatika ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihin ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ Ondan sonra ayet indi. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e emir veriyor. Diyor söyle emir ver. Eşlerine kızlarına iman edenlerin kadınlarına örtünsünler. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ Tanılmasınlar diye. Tanılmasınlar diye. Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Kadın yüzü açıksa herkes onu tanımıyor mu? Herkes tanır. Demek ki bir emir var. Yüzlerini de örtsünler. Kimse tanımasın. Allah Azze ve Celle böyle emir veriyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنْ Kadın başından ayağına kadar, son parmağına kadar örtülüyse artık nasıl fitne olacak insanlara? Ama şeytan kadını bırakmaz. Bir oğlan yürürken kadın da ayağında böyle bir vuruyor yerde hal hal sesini duyuruyor. Hemen oğlan bilir bu kadın genç. bir de hal sesi var demek ki süslü. Demek ki demek ki şeytan filmini tamamlıyor. Allah Azze ve Celle kadınlara emir verdi. Bu vuruşu yapmayın ayaklarınızda. Erkekler bunu düşünmesinler diye. Kadınların örtüsü böyle. Kadınlara Allah Azze ve Celle emretti. Elbiseleri yere kadar inecek. Ayaklarından bir şey gözükmeyecek itaat ettiler. Geliyorlar Resulü Aleyhisselam'ın mescidine. Yolda bir pislik varsa, bir şey varsa elbise ona değiyor. Geldiler ya Resulallah dediler. Biz gelirken elbiselerimiz yere değiyor. Kirleniyor bu elbise. Nasıl namaz kılacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi biraz kısaltınız. Kirlenmesin. Ne dedi onlara? Dedi şimdi kirlenirse sonra toprak onu temizler. İslam hangisine daha önem veriyor? Kalbinin temizliği yoksa vücudun temizliği? Kalp daha temiz kalmasına emrediyor. O daha önemlidir. Hiçbir erkek kadının ne diyeyim topuğunu görmesin. Ayağın parmağını görmesin. Öyle dinimiz emir veriyor. Hepsi neden? Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bizi yarattığı hayrımız nerede olduğunu bilir. Bu şeref kelimesi ibadettir. Maalesef hayatımızda öyle kelimeler kayboldu. Bir tek sözlük de kaldı. Sözlükte okuyoruz tam manasını anlayamıyoruz bazen. Mükemmel derecelerini bilemiyoruz. Umar İbn-i Hattab bu sözü söyledikten sonra Allah Azze ve Celle ayetleri indirdi iman eden kadınlara emir veriyor örtünmeye. Ondan sonra yine dördüncü noktada Kur'an-ı Kerim Ömer Muhattab'ı tasdik etti bu noktada. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kazandıktan sonra esirler düştü Müslümanların ellerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi büyük sahabelere istişare etti. Dedi ne düşünürsünüz ne yapalım bu esirlerde? Fidye alalım Onlara karşı Müslümanlar paraya ihtiyacı vardır. Yoksa onları öldürelim. Abu Bekir Sıddık dedi ya Resulallah fidye alalım. Umar el-Hattab dedi ya Resulallah onları öldürelim. Kafirler gücümüzü bilsinler, bizden korksunlar. Hem de imanımız artsın diye, insan sevgisi dinine en çok olsun diye herkese esirlerden en yakın akrabası ona verir. Falan kişiye amcasının oğlu ona ver, öldürsün. Falan kişiye kardeşi ona ver, öldürsün. Falan kişiye babası, falan kişiye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir düşündü. Ebu Bekir Sıddık'ın sözüyle amel etti. Fidye aldı, onları geri verdi. Müşriklere. Allah Azze ve Celle bir Kur'an-ı Kerim indirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض turidun arada dünya vallahu yuridul ahira. Hiçbir peygamber onun elinde esirler düşünce dünyayı düşünmedi. Siz dünyayı istiyorsunuz, para istediniz ama Allah ahireti istiyor size. Bu ayetler indirdi. Ömer bin Hattab'ın sözünü neden sözünde amel etmediniz? Neden dediğini yapmadınız? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla sahabe kiram onun makamını biliyordular. Onun yüzlerini böyle yüzle, yüzüne bakamıyordular. Hem utanmaktan ondan hem de saygı göstermekten hem de o kadar seviyordular. Herkes ona karşı oturmak istiyordu. Hatta bir kere bir sahabinin evinde yattı. Onun eşi geldi Resulullah Aleyhisselam uyurken terliyor onun terini topluyor. Resulullah Aleyhisselam hissetti gözünü açtı dedi ne yapıyorsun? Dedi ya Resulallah senin terini topluyorum bizim kokularımıza e, şey koyayım diye kokuyu sürünce senin terin bize değsin diye. O kadar bir sevgi vardır. O kadar bir sevgisi vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ama kadınlar devamlı şımarıktır. Onun eşleri Resulullah Aleyhisselam'ın makamını bilmiyordular. Onunla tartışıyorlar bazen. Ömer el-Hattab bunu duyunca aklı kabul etmedi, tahammül etmedi. Hemen kızının yanına gitti Resulullah Aleyhisselam'ın eşi Hafsa. Onun yanına geldi dedi böyle böyle duydum. Gerçekten böyle yap yapıyorsunuz. Yani Resulullah Aleyhisselam'a mücadele ediyorsunuz, tartışıyorsunuz onunla. Dedi evet hatta bazen sözünü yapmıyoruz. Ne dedi onlara? dedi in intehaytunna ev yubdilehullahu hayran minkun. Ya artık sınırınızı bilirsiniz. Bir daha yapmazsınız ya da Allah sizden daha iyi karılar ona verir. Ondan sonra Allah azze ve celle ayeti indirdi. Asa rabbuhu in tallaqakunna en yubdilehu ezvacan hayran minkun. Ayetin sonuna kadar muslimatin, mu'minatin, abidatin, hafız. Asa rabbuhu in tallakakun. Allah diyor belki Resulullah sellem sizi boşarsa, bırakırsa sizi Allah daha iyi eşler ona verir sizden daha iyi. Umar bin Khattabın dediğini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de indirdi. Abdullah bin Ubey bin Selil münafıkların en büyüğü. Münafıklar imanı gösterirler, küfrünü gizliyorlar. Ama Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e dedi وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَكِنَّكَ وَلَكِنَّهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Yani Allah Azze ve Celle münafıkları bildirdi Resulullah Sellem'e kim onları. Onların konuşmalarından bilirsin onları. Allah isterse yüzlerini sana gösterir. Tanırsın ha bu bu bu bu. Ama konuşmalarından bilirsin. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe ibn-i Yemen'e söyledi, gizledi, sır söyledi ona. Münafıklar falan falan falan kişi hepsini saydı ona. Ama sır kimseye söyleme. Sallallahu aleyhi ve sellem onları biliyor. Ama birisi herkes onu biliyor. En büyük münafık. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor dilini uzatmaya. Aişe Ummul Müminin hakkında ilk kişi onun hakkında iftira atan fahisha kadın diye oydu. Savaştan sonra geç geldiğinde o hikayeyi herkes biliyor. Bir kere savaştayken dönüşte o dedi la irraca'na ila'l medineti la yukhrijanna'l a'azzu minha'l azal. Medine'ye dönünce izzetli olan zelili çıkartacak ondan. İzzetli olan kendini sayıyor Resulullah sellem zelili olan sayıyor. Öyle görüyor. Herkes onu biliyor münafık olduğunu. Öldü bu ama Müslümanların aralarında Müslümandır. Yanlarında yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinde çıkacaktı. Cenaze namazı kılacaktı. Ömer bin Hattab geldi dedi ya Resulallah bunu ne cenaze namazı kılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Birisi ben Müslümanım derse ne yaparsa yapsın sen Müslüman olarak kabul et. Cenazesi çıkınca falan Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i indirdi. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu münafıkların hiç kimse onlardan ölünce cenaze namazı kılma. Kabrinde durma, dua etme ona. Bunlar çünkü kafir, Allah'a küfür ettiler ve Resulüne küfür ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman bir vahiy gelecekse benden sonra Ömer'e gelirdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü vahiy ile konuştu. Allah azze ve celle bize dedi وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Peygamber Efendimiz kendiliğinden aklından konuşmuyor. Vahiy ile konuşuyor. Allah Azze ve Celle ona vahiy veriyor. Vahiy ile konuşuyor. Bu bizim Ömer'imiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ders verdi. birisi ilimsiz konuşacaksa, vahiyle konuşacaksa, vahiy ona bildirecekse en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Birisi olacaksa ondan sonra Ömer bin Hattab olacaktı. Bize bu bir ders kıyamet gününe kadar falan kişiye gayb ilmi geldi, bilmem ne geldi, ilham geldi, Peygamber Efendimiz rüyasında geldi, haber verdi, söylemeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu bildirdi bu ayette ama iman edenler Allah hepsini affetsin. Kimisi yoldan kayıyor bu tarafa çok, kimisi bu tarafa çok. Kimisi diyor benim hocam gayb ilmi biliyor. Kimisi haşa diyor Allah gayb ilmi bilmiyor. Birisi o kadar ileri gitti bu taraftan. Hem de Allah bir sürü ayetlerde bize söylüyor. Gayb ilmi bir tek Allah Azze ve Celle bilir. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ göklerde ve yerlerde gaybi, gayb ilmini bilen hiç kimse yok Allah'tan başkası. Ancak Allah onu bilir. Allah bize haber verdi. Bir sürü ayetlerde bunu söyledi. Allah gayb ilmi bilmiyor diyen bu ayetleri kenara koydu. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onu havale ediyoruz. Allah istediğini yapar. Kimisi karşı taraftan bu gayb ilmi oyun gibi oldu benim hocam biliyor, kim biliyor, bilmem ne biliyor. Bu da çok büyük bir yanlış. Çünkü bu da Allah haber verdiği zaman gayb ilmi bir tek Allah biliyor dediği zaman o zaman inanmamız lazım. Bir insanı ne kadar yükseltirsek, ne kadar seversek, ne kadar yüceltirsek Allah'ın evliya Allah salihinden olursa, Allah'ın sevdiği kullarından olursa yine bu gayb ilmi Allah ona gizliyor. Umar bin Hattab bir okul gibidir bize göre. Yani ondan ne kadar öğrenirsek daha fazla öğrenebiliriz. Umar bin Hattab bir öğretmen değildir. Bir okul gibidir. Ondan bir tek ilmi almamız lazım değildir. Amel etmemiz, öğrenmemiz lazım. Amel etmesini öğrenmemiz lazım. Çünkü Umar bin Hattab böyle yaşadı. Dediğim gibi kölelerle oturuyor duyuyordu. Bir tek tavazu hadisleri bilmem ne Müslüman böyle olması lazım şöyle olması lazım söylemiyor. Allah bizi affetsin şimdi çok konuşuyoruz ama halimize baksak yaşamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere rüyasında kendini gördü süt içiyor bir bardaktan. Bardakta biraz arttı Ömer bin Hattab'a verdi. Ömer bin Khattab onları bitirdi. Resulullah Aleyhisselam uyandı bu rüyayı söyledi. Tabi herkes biliyor peygamberlerin rüyaları haktır. Peygamberlerin rüyaları vahinin bir parçasıdır. Yani Allah Azze ve Celle ya Cibrail aleyhisselam hemen peygamberlere indiriyor. Ya da ilham veriyor ya da üçüncü mertebe rüyasını da görüyor. Yani adgafu ahlam böyle bir rüya manasız peygamberlere yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ya Resulullah bu rüyayı ne tevil ediyorsun manası nedir? Sen sütü içtin biraz kaldı Ömer'e verdin onları tamamladı. Dedi bu ilimdir. Demek ki Ömer bin Hattab bir alimdi. İlmi az değildi. Böyle yaşayan insan, böyle konuşan insan cahil birisi değildi. Allah Peygamber Efendimiz'e bir kere sordular ya Resulallah seni kaybedersek kime gidelim? Dedi Ebu Bekir'e gidin. Dediler ya Resulallah o da yoksa dedi Umar bin Hattab'a gidin. Umar bin Hattab bu ümmette ikinci kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor اقتدوا billezini min ba'di Ebu Bekir ve Umar. Benden sonra Ebu Bekir'i ve Ömer İbnül Hattab'ı örnek alın. Onlara ittiba edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri bu. Yani Ömer İbnül Hattab'ın bir sözünü duysak başımızın üstünü, üstüne koymamız lazım. Şimdi de Ebu Bekir ve Ömer kim olduklarını öğrendik mi? Öğrenmedik mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bize emir veriyor. Bir de ondan daha önemli onları sövenleri kim olduğunu öğrendik mi? Kimisi Ebu Bekir Sıddık'a ve bin Hattab'a hakaret ediyorsa o ne kadar alçak olduğunu öğrendik mi? Uhud savaşında Müslümanlardan çok şehit düştü, çok yaralılar oldu, çekildiler. Çok büyük bir imtihan Müslümanların başına geldi. O zaman da Abu Sufyan müşrikti. Müşriklerin reisiydi. Savaşta komutandı. Bilecek İslam silindi mi silinmedi mi? Bilmek için ne yaptı? Bir çağırdı, bağırdı en yüksek sesiyle. Afikum Muhammed. Aranızda Muhammed var mı? Yani bilecek yaşıyor mu, öldü mü, kurtulduk mu? Hiç kimse cevap vermedi. Çünkü varsa tekrar saldıracaklar Müslümanları. O zayıf durumdayken. Cevap vermediler. Efikum Ebu Bekir? Ebu Bekir var mı? Seste yok. Efikum Umar? Yine cevap yok. O, rahatladı. İslam bitti. Bu üç kişi bittiyse demek ki İslam kalmadı. Kurtulduk. Gittiler müşrikler çekildiler. Ebu Sufyan o zamanda İslam'a girmeden önce Ebu Bakır ve Umar kim olduklarını biliyordu. Makamını biliyordu etkisi bu hayatta Müslümanlara ve kafirlere biliyordu. Bu kahraman, bu aslan müşriklere o kadar korkuttu. O zaman da Uhud Savaşı'nda onun ismini söylüyordular. Tek başında korkusuz hicret eden Kur'an-ı Kerim'i duyunca ağlıyordu. O kadar ağlıyordu bir iz kaldı ağlamından yüzünde geçmiyor. Devamlı gözyaşların izi vardı yüzünde. Bir kere bir genci duydu Kur'an-ı Kerim okurken şu genç okurken bu ayetlere vardı. İnne azâbe rabbike levâki' ma lehu min dâfi' Allah'ın azabı geliyor, düşüyor. Ma lehu min dâfi' hiç kimse onu ittiremeyecek. Bu kıyamet günün azabı herkesin başına gelecek. Ma لَهُ min دَافِعِ Hiç kimse onu reddedemeyecek. Ömer Hattab hemen gözyaşları hazır ağlamaya başladı. Bıraktı evine gitti. Bu ayetleri unutamıyor. Ağlıyor, ağlıyor hastalanınca kadar ağladı. Bu Allah'tan korkması. O kadar korkuyor Allah'tan. İnsan Allah'tan o kadar korktuktan sonra nasıl bir haram yapabilir? Nasıl Allah'a isyan edebilir? Ömer bin Hattab Yusuf suresini çok seviyordu. Hep sabah namazında onu okuyordu. Şu ayete varınca Yakub aleyhisselamın sözü Yusuf aleyhisselam kaybettik kaybettikten sonra diyor innema eşku bethi ve huzni ilallah benim üzüntümü derdimi Allah'a şikayet ediyorum. Başka kimseye değil. Benim üzüntümü Allah'a şikayet ediyorum. Bu ayete varınca tabi okuduklarını yaşıyor Umarım Hattab. Sanki o Yakup duruyor, o dua, bu dua ediyor gibi. Şu ayete varınca her sabah namazında ağlıyordu. Çok merhametliydi Müslümanlara. Ama helife, emir-i müminin olduktan sonra, güçlü olduktan sonra merhameti iman edenlere daha fazla arttı. Bir kere bir seriye gönderdi. Seriye yani ufak bir ordu bir savaşa gönderdi. Onların başındaki komutan adı Sariye. Onları savaşa gönderdi. Savaşırken kaybetmeye başladılar. Onlar dağın tarafına kaçarsa daha fazla güçlü olurlar, kazanabilirler. Ama savaşın içinde artık Ölümün içinde insan belki önünü görmüyor. Ne yapacaklar bilemiyorlar. Kaybetmeye başladılar. Umar Ömer İbnül Khattab minberdeyken vaaz ederken Allah ona onları gösterdi. Tabi Ömer İbnül Khattab onlara sorumludur. Allah ona bir destek verdi, gösterdi onları. Umar Ömer İbnül Khattab farkına varmadan hemen çağırdı. Ya sariyetel cebelel cebel. Ey Sariye dağın tarafına kaç. Orduyu oraya kaçır. Allah Azze ve Celle Ömer Hattab'ın sözünü Sariye'ye duyurdu. O orduyu oraya götürdü, çekti, kazandılar. Döndükten sonra diyorlar "Umar Ömer Hattab'ın sesini duyduk aramızda diyor ya Sariyet el Cebel el Cebel. Bu Ömer Hattab'ın bir kerametidir. İman eden insan kerametleri inanıyor. Reddetmiyor. Allah salih kullarını kerametleri vardır. Ama yine bilmemiz lazım. Keramet bir oyun değildir. Keramet Allah'tan salih kullarına geliyor. Ya bir destek zayıf bir durumda ya da kafirlere göstermek için bir ayet olsun Allah'ın gücünü görsünler. Kıyamet gününde ya Rabbi bilmiyorduk demesinler. Allah diyor gördünüz. Umar bin Hattab ikinci adam imanında, ilminde, takvasında Resulullah Sellem'den sonra Kaç kerameti var hayatında? Kimisi bizim hayatımızda şimdi her gün birkaç kerameti vardır. İstediği zaman da uçar, istediği zaman da konur. Bunlar keramet değildir. Keramet insan elinde yapmaz. Allah'tan bir destek gelir. Bu bilgiyi öğrenmemiz lazım. La ilahe illallah biz Ömer bin Hattab'ın imanına ne kadar ihtiyacımız vardır? Ahlakına ne kadar ihtiyacımız vardır? Zühdüne, ağlamasına, Allah'tan korkusuna ne kadar ihtiyacımız var? Ömer'in hikmetine, yaşamamıza ne kadar ihtiyaç vardır? Ömer bin Hattab'ın imanı başkaydı. Ömer bin Hattab gibi aramızda bir örnek ne kadar ihtiyacımız var ona? Ama el Hattab kendisi aramızda yaşamıyorsa onun hayatını duyduk, hayatını bildik. Onu yaşamamız lazım duyduktan sonra. Kim Ömer el Hattab'ı öğretti bunları? Kim Ömer el Hattab'ı yetiştirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetiştiren. Ömer el Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı oturuyordu hep bakıyor Resulullah sellem ne yaptı, nasıl hareket etti, nasıl kalktı, nasıl oturdu, ne davrandı. Her hareketinden bir ders alıyor. Böyle normal geçirmiyor. Resulullah sellem girdi, Resulullah sellem çıktı, bitti, oturdu, kalktı. Değil. Her hareketinden bir ders alıyor çünkü biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah gönderdi şeriat bize veriyor. Onun için hayatı mükemmel olacak. Her hareketinden bir ders almamız lazım. Ömer bin Hattab en güzeli öğrendikten sonra bütün öğrendiklerinde amel etti. Bu da hayatımıza girmemiz, girmesi lazımdır. Allah Azze ve Celle diyor لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Allah Azze ve Celle iman edenlere bir nimet gönderdi bir peygamber onlardandır. Tabi insan ondan, akrabalarından, kavminden birisi gelirse ona daha yakın olur. Dışarıdan değil. Bu birinci nimettir. Bu peygamber Allah'ın ayetleri onlara okuyor ve yüzekkihim onların kalplerini temizliyor. Ve yuallimuhumul kitab Kur'an-ı Kerim'i okutuyor ve hikme hikmeti de öğretiyor ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Peygamber Efendimiz gelmeden önce şu kavim Kureyş o insanlar o zamanlarda büyük bir dalaletin içinde yaşıyordular. Umar el damadı vefat etti. Hafsa'nın kocası. Umar el hayatından çok dersler almamız lazım. Bu da çok önemli bir ders. Şimdi bizim zamanımızda bir insanın kızı varsa bekliyor. Kim gelecek kızımı isteyecek. Kimse gelmezse istemezse o oturur. Ya da kötü birisi gelirse e iyi birisi gelmedi der. Ama salih insanlar daha önce alimler ve Umar bin Hattab onlardan önce kalkıyor kızına bir damat arıyor. Dürüst birisi kızını arıyor. Umar bin Hattab radıyallahu anhu ardah kalktı Osman'a gitti. Söyledi. Benim kızımın kocası vefat etti. Tabi iddeti bittikten sonra. Sana vereceğim, evlendireceğim. Osman Affan dedi istemiyorum. Gitti Ebu Bakır Sıddık'a. Dedi benim kızımı sana vereceğim. Ebu Bakır Sıddık cevap vermedi sustu. Ömer Hattab döndü evinde oturdu çok üzgün. En iyi sahabeler benim kızımı istemiyorlar. Kime vereceğim? Bu benim kızımın hayatı. Nasıl? Kime vereceğim? Abu Bakır Sıddık kabul etmiyor. Osman Affan kabul etmiyor. Üzüntüde yaşadı. Birkaç gün geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun kızını aldı. Umar'ın kızı annemiz oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor iman edenlerin anneleri. Bu Ömer bin Hattab'ın kızı. Kim yetiştirdi? Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab'ı yetiştiren kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'ı yetiştirdi. O da Hafsa'yı yetiştirdi. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem geldi Hafsa'yı aldı, yükseltti. Bizim annemiz oldu. Ebu Bakır Sıddık bundan sonra dedi onu istiyordum ama bir haberim vardı onu Resulullah sellem istiyor ondan sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bıraktım o alsın. Bu Umar bin el-Hattab'ın kızıdır. Şimdi ben soruyorum bu Tahir kız kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlendi. Hafsa. Umar bin Hattab'ın kızıdır sonuçta. Sahabe kiram diyordular. Hep duyuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi Ebu Bekir'le ve Umar Umar'la. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı Ebu Bekir'le Umar'la. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi Ebu Umar Umar'la. Bunlar üçü devamlı ayrı, ayrılmıyordu birbirinden. Beraber gidip geliyordular. Bu beraber hayatı başka insan insanlar yetiştirdi. Umar bin Hattab ve Ebu Bekir. Allah Azze ve Celle diyor minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا İman edenlerden salih adamlar vardır. Allah'a bir söz verdiler. Bir e, ne diyeyim nefislerini sattılar Allah Azze ve Celle. Allah diyor فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Kimse onlardan şehit düştü. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Kimisi bekliyor daha şehit olmadı. Ama onlardandır. Şehit olmadıysa aynı adamlardan. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Dininde hiçbir şey değiştirmediler. Bu din ibadetleri zor görmediler. Kendilerine biraz fetvalar buluyorlar, kolaylaştırıyorlar. Allah ve Resulü ne dediyse sallallahu aleyhi ve sellem amel ediyordular. Ömer bin Hattab onların biriydi. Bekledi. Çok sahabelerden şehit düştü. O bekledi. En son mihrabın içinde şehit oldu. Ebu Lu'lu'a el-Mecusi ateşe ibadet eden el-Farisi geldi. Ömer bin Hattab'ı öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab ile Ebu Bekir Sıddık ile Osman bin Affan ile bir kere beraberdiler. Uhud dağın üstüne çıktılar. Uhud dağı o kadar sevindi bir titreme yaptı. Sanki oynuyor. Mutludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi Uthbut, Umar, Uthbut Uhud. Uhud hareket etme. Fe inne aleyke nebi bir peygamber üstünde vardır. Ve siddiq." ve şehidan iki şehit de vardır. Umar bin Khattab ve Uthman bin Affan ikisi şehit düştü. Savaşların içinde değil. Uthman bin Affan halifeydi. Geldiler evin üstünden atladılar, girdiler, onu öldürdüler, vurdular. Onun kanı Kur'an-ı Kerim'in üstüne aktı çünkü Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ne güzel bir şehadet gördü. Ömer bin Khattab mihraptayken, namaz kıldırırken radıyallahu anhum ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok seviyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i de seviyor. Ama çok dürüsttü. Yani bir şey olmadıysa ya da gerçek değilse söylemezdi. Lafı çevirmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir insanın imanı tamamlanmaz eğer benim, benim sevgim kalbinde yani onun sevgisi bana babasından ve oğlundan ve nefsinden önce olmazsa. Ömer Hattab dedi ya Resulallah babamdan, eşimden, çocuklarımdan fazla seviyorum seni. Ama nefsimden, kendimden seni daha fazla sevmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi hayır. Daha imanın tamamlanmadı. Bir gitti Allah azze ve celle bu imanı, bu sevgiyi kalbinde yetiştir diye yetiştir, yani yerleştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi. El ana ya Resulallah. Şimdi oldum. Resulullah dedi. El ana ya Umar. Şimdi imanın tamamlandı. Bir düşünelim Umar bin Hattab ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyor. Kendiliğinden fazla. Bizim dilimizde çok diyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz. Ama insan bazen bir eşinin emri gelirse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri eşinin emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden önce yapar davran ya amel eder onun sözünde. Çocukları için, bütün hayatı için, parası için, her şey için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce. Demek ki imanımız çok eksiktir daha. O kadar Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyordu. Ama dünyanın işleri bazen insanı çıkartıyor, gidiyor, geliyor. Bu bir hayattır. Bir günde Umarul Hattab Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığını duyunca Resulullah Aleyhisselam hastalandı diye hemen camiye geldi. Camiden hiç ayrılmadı. Resulullah Aleyhisselam'ın haberleri duymak için. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giremiyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam o zaman da Aişe Ummul Müminin evindeydi. Aişe Ummul Müminin evi tam caminin yanında. Evinden direkt camiye çıkılıyor. Bir kapı var. Cami ve onun evinin arasında. Resulullah Aleyhisselam namaza çıkında Direkt evden çıkınca camide oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaydı günlerce. Sonra vefat etti. Vefat edince insan düşünmesin yani sormasın sahabelerin üzülmesi ne kadardı? Hayatları nasıl? Ağlamaları nasıl? Çünkü onların sevgisi Resulullah sellem'e bizim sevgimiz eşlerimizden fazla çocuklarımıza Ondan daha fazla babalarımıza, annemize ne kadar onları seviyorsak sahabe-i kiram Resulü Aleyhisselam'ı daha fazla seviyor. Bir çocuğumuz vefat ederse çok üzülüyoruz. Belki ağlıyoruz. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka. sahabe kiramın hallerini sormayın. Camide nasıldılar? Ama Umar bin Hattab aklı tahammül etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybettik. Hemen kılıcını çekti dedi kimse Muhammed öldü derse sallallahu aleyhi ve sellem hemen başını vuracağım. Bir bakıyor kimin cesareti olacak bu kelimeyi? Kim söyleyecek bu kelimeyi? Onu öldüreceğim. Resulullah Aleyhisselam ölmedi. Ebu Bekir Sıddık geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'ın vasfında söylüyor لو أن إيمان أبي بكر الصديق وزن بإيمان الأمة لوزنها أو كما قال onun imanı bu ümmetin imanı ile ölçülürse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri kıyamet gününe kadar bütün Müslümanların imanı bir kefeye koyun. Ebu Bekir Sıddık'ın imanı bir kefe. Bütün iman edenlerin imanı Umar bin Khattab dahil içlerinde. Ebu Bekir Sıddık tek başında burada daha fazla. Ebu Bekir Sıddık geldi yavaş yavaş. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girdi. Kızının evi. Baktı ona. Gördü Resulullah Aleyhisselam vefat etti. Bir ağladı dedi Tık hayyen ve meyiten ya Resulallah. Ne kadar güzelsin, ne kadar iyisin. Hayattayken ve vefat ettikten sonra. Yüzün nur vefat ettikten sonra. Tıbte hayyen ve meyyiten ya Resulallah. Ondan sonra çıktı baktı Ömer el-Hattab nasıl kılıç elinde diyor. Kimse Muhammed öldü derse öldüreceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Ömer iclis. Ey Ömer otur. Oturmuyor. Minbere çıktı Resul e, Ebu Bekir Sıddık Ayeti okudu ve ma Muhammedun illa rasulun kad halet min qablihi rusul. Efe in mâte ev kutilen kalebtum ala a'kabikum ve men yenkalib ala akibeyhi felen yadurrallaha şey'en ve seyeczillahu şakirin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber Allah diyor. Daha önce peygamberler geldi. Geldi gitti demek ki. Demek ki o da gidecek, ölecek. Efe immâte ev kutila ölürse ya da öldürülürse dönecek misiniz dininizden? Tekrar küfre mi döneceksiniz? Kimse dönerse Allah'a hiçbir zararı yoktur. Dön, dönmeyenlere Allah onlara bir sevap verecek. Ve seyeczillahu şakirin. Ömer el-Hattab diyor sanki ilk defa hayatımda bu ayeti okuyor, duyuyorum. Ondan sonra ayakları onu taşıyamadı. Hemen yerinde düştü üzüntüden. Umar bin Hattab ağladı, sahabeler de ağladılar. Ondan sonra birisinin başına bir musibet gelirse, oğlu vefat ederse, bir şey olursa geliyor sahabe kiram ne diyordular ona? Teselli etmek için. Unutma ne kadar üzüldük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra. Şimdi senin derdin musibetin bir şey değil. Bu dünyanın hali böyle. Devamlı ölçüler neydi? Senin derdin bir şey değil Resulullah sallallahu sellem'den sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve kaybettik. Senin derdin onu söyleme, sayma. Normal. Öyle yaşadılar sahabe-i kiram Ridvanullahi aleyhim. Ondan sonra Amr bin Khattab, Ebu Bekir Sıddık hilafetinde en iyi iman eden Ebu Bekir'in yanında en iyi yardım eden bu dini tatbik etmeye onun yanında bulundu. Müslümanların dertleri sanki devamlı sırtına taşıyor. Hep onları düşünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayatı nasıldı? Hiç değiştirmedi hayatını. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık vefat ettikten sonra büyük sahabeler toplandılar. Ömer bin Hattab'ı seçtiler tekrar. O emir-i müminin. Emir-i müminin kelimesi ilk önce Ömer bin Hattab'a söylendi. Ebu Bakr Sıddık ondan önce ona diyorlar Halifetu Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi. Umar bin Hattab'e emiril müminin dediler. Güzel bir kelime sultanlık. Tüm iman edenlerin reisi emiril müminin. Bir gün Umar bin Hattab geldi. Millete çağırdı. halumu ile mescid. Mescide gelin. Bir hutba var. Bir kanun çıkacak bir şey. Millet toplandılar. Camiye Camiyi doldur, doldurdular Müslümanlar. Kim hutbayı verecek? O alim Umar bin Hattab. O hikmetli olan Umar bin Hattab. Ondan ne kadar güzel şeyler duyacaklar şimdi. Bekliyorlar. Onlara dedi teyzelerim, teyzelerimde koyunlar vardı. Ben çobanlık yapıyordum. O koyunlara bakıyordum. Benim ücretim bazen kuru üzüm, üzüm veriyorlar biraz bazen hurma. Hurmayı verince ne kadar seviniyorum. Fakirlikten bunu görmüyorum. Hurma alınca onları yiyorum. Çok mutlu o günde oluyorum. Hutba bitti. Minberden indi gitti. Sahabe kiram bakıyorlar. Saçma bir şey ya. Ömer el-Hattab halife olduktan sonra, emir-i müminin olduktan sonra o kadar büyük araziyi, devleti o kadar büyük, memleketi o kadar büyük, orduları ne kadar güçlü. Öyle bir insan hutbası böyle mi olacak? Böyle mi vaaz edecek bize? Hutbası nasıl? Sizce de. Nasıl? Teyzelerimde koyunlar vardı. Çobanlık yapıyordum. Benim ücretim kuru üzüm ya da hurma hurma olunca ne kadar mutluyum gitti. Yani herkes düşünüyor. Bu adamın hikmeti nedir? Nerede? Ne oldu onun haline? Abdurrahman bin Avf Abdurrahman bin Avf biliyorsunuz. O da sahabelerin büyüklerinden. O da Resulullah Aleyhisselam ona cennete müjdeledi. Minel aşaral mübeşşerine bil cennet. Umar Muhattab'a geldi dedi ya Umar Ali hâzâ cemaatena. Bunun için bizi topladın. Yani ne var bu hutbada? Ne fayda gördük? Ya da daha kötüsü sen kendine hakaret ettin. Çobandın bilmem ne falan kendini milletin gözünde düşürüyorsun. Ne bu hutba? Neden böyle yaptın? Şimdi Ömer'in hikmetine dinleyelim. Ömer bin Hattab kim olduğunu şimdi öğrenelim. Ona ittiba edelim. Ne dedi? Dedi ya Abdurrahman. Halavtu bi nefsi. Tek başımda oturdum. Düşünüyorum. Benim nefsim dedi ya al müminin. Ey al müminin. Hemen bildim fitne geldi. Şimdi bugün emir el müminin. ikinci gün böyle horoz, horozlanacağım. Ondan sonra zulüm başlayacak millette. Hemen bildim. Bir fitne geliyor. Bir düşündüm. Ne yapacağım? Benim nefsime dedim bir ders vereceğim. Bir hakaret edeceğim milletin önünde kendini bilsin. Dersini yani haddini bilsin. Ondan söyledim. Ben çobandım. Çok mutlu oluyordum hurma alınca yemeye. Öyle nefsine dersler veriyordu. Nefsi gururlanmasın. Kalp hastalıklarından onu koruyordu. O Umar bin Hattab radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok dersler verdi. Umar bin Hattab da bize hayatında çok dersler bize verdi. Ey Ömer bin Hattab neredesin? Sana çok ihtiyacımız vardır. Ömer bin Hattab bu asas sünneti ilk önce o ortaya çıkarttı. Asas ne demek? Gecelerde insan çıkıyor, geziyor, bakıyor. Müslümanların dertleri, Müslümanlara bir müşkilet geliyor başına. Yoksa hırsızlar varsa gecede çıkmak. Ömer bin Hattab bunu ilk önce çıkarttı. Sultanların aralarında. Daha önce hayatta öyle bir şey yoktu. Kimse onu bilmiyordu. Bir kere çıktı, bir eve yaklaştı, baktı bir ışık vardır gecede. Dedi bakayım ne var burada? Geldi bir kadının sesi duydu, sesini duydu. Kızı ne diyor? Sütün üstüne su ekle haydi. Kızı diyor anne. Ömer bu Hattab buna nehyetti. Bu üç kağıtçılık. Dedi bunu yapmayın. Dedi "Ee, Ömer bin Hattab nerede? Hemen Ömer bin Hattab pencerenin altında onu duyuyor. Dedi anne Ömer bin Hattab bizi görmüyorsa Ömer'in Rabbı bizi görüyor. Ömer bin Hattab döndü evine. Ertesi gün çocuklarına çağırdı. Dedi bir kız vardır Allah'tan korkan bir kız. Onu kaçırmayalım. Ya biriniz sizden alacak onunla evlenecek ya da ben alacağım bunu kaçırmayacağım. Bakın ölçüler neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne öğretti? Fazfar bizati din teribet yedak. Evlenmeye kalkınca dindar kızı alacaksın. Umar bin Hattab diyor bu kız çok dindar onu kaçırmayalım. Ya biriniz birisi biriniz alacak onu ya da ben alacağım. Neden? İmanı için. Bunu seçti. Ondan sonra bir oğluna evlendi. Güzel olan şey bu mübarek evlenmekten şu kızının torunu Umar bin Abdülaziz o halife geldi. Ona el halife el hamis diyorlar. Beşinci halife. Çünkü onun hayatı şu dört halife gibi geçti. Ebu Bekir ve Umar ve Uthman ve Ali gibi geçti. O kadar takvaliydi. O kadar alimdi. O kadar Allah'tan korkuyordu. Hatta onun eşi diyordu yatarken titremeyi hissedersem bilirim benim beyim uyumuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Allah'tan o kadar korktuğu zaman ağlamaya başlar. Hatta onu vasfediyorlar. Bir kuş kışın ıslanırsa nasıl titriyor? Umar bin Abdülaziz Kur'an-ı Kerim, e, Kerim'i okuyunca böyle titriyor korkusundan. Umar bin Abdülaziz halife olmadan önce Medine'de yaşıyordu. Halife, halife olduktan sonra Şam'a taşındı çünkü Şam'da hilafetin merkeziydi. Onun eşi diyor eh Medine'nin günleri ne güzel. Neden diyorlar? Diyor o zaman da doyuyorduk. Şimdi açız. Halife herkesi doyuruyor. Evini unutuyor. Müslümanlar doyması lazım. Bu beşinci halife. Şu kızın torunuydu. Ömer el-Hattab onu kaçırmadı Hep çıkıyordu Müslümanların dertlerini dinlemek için kanunlar çıkartıyor, dertlerini çözüyor. Bir kere bir şiir söyledi bir kadından, pencereden duydu geldi, yaklaştı, duy, duymak istiyor. Bir ses duydu kadın diyor, تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله Rabben uraqibuhu leharraka min hâze serira cevanibu. Şu kadın ne diyor? Bu geceler ne kadar uzun. Kapkara gözümde geçiyor. Bitmiyor. Benim derdim kocam yanımda değildir. Onunla şakalaşayım bilmem ne. Favallahi yemin ediyor. Allah'tan korkmuyorsam başka bir adam bulurdum getirirdim. Amr Hattab döndü. Ertesi gün soruyor. Bu kadının kocası nerede? Derdi nedir? Söylediler cihada gitti bu kadar oldu dönmedi. Kızına geldi Hafsa'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşine. Dedi ey kızım bir kadın kocası giderse en çok ne kadar ona sabredebilir? Dedi dört ay. Gitti hemen bir kanun çıkarttı. Askerler cihada gidince dört aydan fazla kalmaması lazım. Eşlerine dönecekler. Umar bin Hattab radıyallahu anhu budur. Bir kadın rahatsız olursa bir şeyden onu düşünüyor, sorumluluğunu taşıyor kıyamet gününde. O kanunları çıkartıyor, o askerleri gönderiyor, getiriyor. Şu kadının gözyaşı akıtmasın üzüntüden Ömer bin Hattab varken. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu kanunları milletin dertlerinden çıkartıyordu. Dertleri çözmek için. Öyle kanunlar çıkıyor. Milleti mutlu etmek için. Milletin rahatı için. O Ömer bin Khattab. Ömer bin Khattab başka. O Ömer. Radıyallahu anh ve arda. Bir kanun çıkarttı. Herkese bir maaş verilecek ihtiyacına göre. Yaşlıların maaşları başka, kadınların maaşları başka, çocukların maaşları başka. Herkese bir maaş verdi ona göre uygun olsun. E bebeklere ihtiyaç yok. Hemen bebekler. Yani zaten bu hiçbir masrafı yok. Annesi yediriyor, sütünden veriyor. Bir günde bir kafile geldi tüccarlara. Gecede kafile Medine'nin kenarında evlerin yanında durdu. O da çıktı gezerken kafileye yaklaşıyor. Koruyor bir hırsız gelirse bir şey olursa aralarına giriyor. Bu gelenlerde kim var ne var? Sonra evlerin yanından geçerken bir çocuğun bebeğin ağlamasını duydu. Acayip ağlıyor. Susmuyor susmuyor gidiyor geliyor tekrar bakacak. Bebek sustu mu? Susmadı. Gidiyor geliyor bebek susmuyor. Geldi çaldı kapıyı. Kadın çıktı diyor neden bebeğin o kadar ağlıyor? Dedi e, onu sütten kesiyorum. Dedi neden? Çok ufak daha. Dedi Ömer bin Khattab ona maaş vermiyor. Sütten kesilmeden önce, yemeğe başlamadan önce maaş vermiyor. Ondan şimdiden alıştırıyorum. Kadını bıraktı, ağlayarak camiye döndü. Sabaha kadar ağlıyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ondan sonra sabah namazında millet namaza geldiğinde namazı kıldırdı ağlayarak. Sahabe kiram diyorlar o günde okumasından hiçbir kelime anlamadık. Hep bir tek ağlama sesini duyuyoruz. Ondan sonra selam verdikten sonra kendi kendine konuşuyor. Arkasındaki en yakın otur, oturanlar dediler, sesini duydular diyor. Ey onlar ne kadar kötüsün. Kaç bebeği ağlattın, kaç bebeği öldürdün. Ne kadar kötüsün. Bu kelimeyi ondan duydular. Sonra döndü hemen bir maaş çıkarttı hemen çocuklara. Bu kadar değil yetmedi. Şimdi kadınların haberleri oluncaya kadar ne kadar çocukları ağlatacaklar. Bir adamı çıkarttı Medine'de geçsin, her sokakta çağırsın, bağırsın. Ömer bin Hattab hemen bebeklere bu kadar bu kadar maaş verdi. Sonra kadınlara söylüyor la testa'cilu imra'atun ala mevludiha. Hiçbir kadın acele etmesin, çocuğu sütünden kesmesin. Radıyallahu anka ya Umar. Bu yumuşak yürekli bu ağlayan adam bir ümmeti ne kadar güzel yürüttü, ne kadar güzel kanunları çıkarttı ne kadar büyük kafirleri, güçlü devletleri korkuttu, onları yıktı. İslam'ın adaleti orada, şu devletlerde bulunsun diye milletleri adaletin altında yaşasın diye. Bu Umar bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebesiydi. Bu ağlayan, yumuşak yürekli olan Mecusileri ve Rumları korkuttu. Bu adam yumuşaklığı yerinde koyuyor. Ve şiddeti yerinde koyuyor. Ne zaman şiddet lazım da lazımsa o zaman şiddetlidir. Adam o zaman erkektir. O zaman herkesi korkutabilir. Ne zaman yumuşaklık lazımsa o zaman o birincisiydi. Ne zaman ağlamak lazımsa ilk ağlayandır. İnnehul Faruk Umar. O Umar el Faruk radıyallahu anh. Şimdi Umar el Hattab kim olduğunu bildik belki. Ama bilmemiz birinci şey bize ders olsun nasıl yaşamamız lazım. O bizim örneğimiz olsun. Hem de onu sevenler, ona hakaret edenler kim olduklarını bilmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselam ne kadar seviyordu. Allah Azze ve Celle ne kadar seviyordu. Resulullah Aleyhisselam onu cennete müjdeledi. Sonra bazı insanlar gelirler ona ve Ebu Bekir'e lanet ederler. Umar bin Hattab bu asas sünneti onun sünneti yani Resulullah Aleyhisselam sünneti değil. Asas Medine'de gezmek gecelerde ona yetmedi bir de Medine'nin kenarlarına çıkıyordu. Çöle çıkıyor. Belki çölde bir muhtaç vardır. Medine'nin kenarlarına çıkıyordu. Bir kere çıktı, baktı böyle uzakta bir ışık var. Yaklaşınca baktı adam duruyor. Daha fazla yaklaşında inlemeyi duydu. Çadırın içinden bir kadının sesi. Adama yaklaşınca dedi, hayrola ne var? Adam dedi, ileyke anni. Git benden uzaklaş. Sana ne? Tekrar sordu. Dedi tek başındayım burada benim eşim doğum halinde. Kimse yok yanında. Ömer el-Hattab evine döndü Ummu Kulsum radıyallahu anha onun eşine. Ona dedi Allah azze ve celle sana bir sevap getirdi. Onu almak istiyor musun yoksa bırakmasını istiyorsun dedi. Ne? Anlattı ona. Dedi haydi gidelim. Hemen un, un aldılar, yağ aldılar. Su ne lazımsa gittiler adamın yanına. O kadının yanına girdi yardım ediyor. Umar bin Hattab yemek yapmaya başladı. Hamuru yaptı bilmem ne. Adam da seyrediyor böyle bakıyor. Diyor ente ehakku biha min Umar. Vallahi sen halife olman lazımdı. Sen emir müminin olman lazımdı. Umar bin Hattab nerede yatıyor sen neredesin? Umar bin Hattab cevap vermiyor yemeği pişirdi, hazırladı bilmem ne adamla oturdu. En son eşi çıktı Ummu Kulsum. Ne diyor? Ey emir el müminin. Emir el müminin ona çağırıyor. Ee, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Arkadaşına müjdeyi ver. Allah ona çocuk verdi, bebek verdi, oğlan verdi. O adam bir baktı böyle bu mu e, Umar el-Hattab emir müminin yanındaki? Bu uşak diyeyim bu hizmetçi Umar el-Hattab şu prenses bizim ebemiz geliyor bize yardım ediyor. Nasıl yani oluyor bu? O zaman da farkına vardı. Ne kadar hikayeleri duyuyoruz. Ömer el-Hattab'ı tanımıyorlar. Ömer el-Hattab gidiyor hizmet etmeye. Çalışıyor hepsi diyorlar sen Ömer bin Hattab'dan iyidir. Allah Azze ve Celle ne diyor? فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Allah bir kavim getirecek onları seviyor. Onlar da Allah'ı seviyorlar. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ İman edenlerin arasında alçak gönüllü. اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlerin arasında izzetlidir. Ömer bin Hattab onların biridir. O bir okul gibidir bize. radıyallahu anhu arda. Bir gün bir rahibi gördü. Hemen ağladı. Kalbi çok yumuşaktı. Ona dediler ya Umar zaten kafir. Ne ağlıyorsun ona? Dedi onun için ağlıyorum. Hem dünyasını kaybetti. Haline bakın. Hem de ahiretini kaybetti. Ondan sonra Allah'ın ayetlerini okudu. Amiletun nasibe tasla naran hamiye. Kıyamet gününde bazı insanlar amellerinden, ibadetlerinden çok yorgundular bu dünyada. Kıyamet gününde taslağını aran hamiye sıcak bir ateşe girecekler. Öyle insanlar. Rahipler ibadetlerden hiç ayrılmıyorlar. Dünyanın tadından bir şey görmüyorlar ama şirk üzerine. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onları cehenneme atıyor. Yakulu Enes ibn Malik. Enes ibn Malik diyor. Emirül müminin Umar bir kere gördüm bir bahçeye girdi. Onu takip ettim. Emirül Müminin ne işi var tek başında bu bahçede? Baktım tek başında bir yerde oturdu ne diyor? Yazıklar olsun ya Emirül Müminin. Ya Allah'tan korkacaksın ya da Allah seni cehenneme atacak. Kendi nefsine bir ders veriyor, vaz ediyor. Bu vaaz tek başında oturması lazım anlaması için, iyice anlaması için milletin aralarında gürültünün içinde o kadar etkisi olmuyor. Milletten ayrıldı. Bir bahçeye girdi, oturdu. Kendi kendine diyor ya Allah'tan korkacaksın ya da cehenneme gireceksin. Biz de böyle tek başımızda oturmamız lazım. Günahlarımızı hatırlamamız lazım. Hayatımızı değiştirmek için. Ömer bin Hattab'ın hakkında o konuşacaksak, okuyacaksak, ne kadar konuşursak Ömer bin Hattab daha büyüktür hikayeler hikayeler daha çoktur. Daha adaletinin hakkında çok duyabiliriz. Ama hakkınızı helal edin çok uzattım size. Çok oturttum. Ee, ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyorum.